الله وبركاته Sejdu li stifar, učite. Sad ćemo ga zajedno. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سلام مسند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 Hamim, tako mi knjige jasne, Mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo i mi doista opominjemo, u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovjedi našoj. Mi smo zaista slali poslanike kao milost gospodara Tvoga. On uistinu sve čuje i sve zna gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako čvrsto vjerujete, drugoga Boga osim njega nema. On život i smrt daje, gospodara vašeg i gospodara vaših predaka danih. Ali, vi, ali ovi sumnjaju i zabavljaju se. Zato sačekaj dan kad će, im se, kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim, koji će ljude prekriti. Ovo je neizdržljiva patnja Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo sigurno vjerovati. Istinu rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da u njegovoj kući večeras budemo. Molimo ga da to bude blagodat koju nam on čuva i na koju nas on uzvišeni podsjeća. Salavat selam njegovom poslaniku i miljeniku Muhammedu koji je rekao najdraža mjesta uzvišenom Allahu su mesčidi, džamije i mesčidi. Gospodaru naš ništa nije lahko osim onoga što ti iz milosti svoje ne učiniš lahkim, pa te molimo da nam uvijek olakšaš pokornost i odanost tebi. Zaštiti nas od svakoga zla, posebno od zla kojeg mi sami sebi učinimo gospodaru naš šetan je naš neprijatelj mi ćemo ga takvim i smatrati dokle god je duša u našim tijelima i molimo te da nas čuvaš od njega na oba svijeta. Draga i poštovana braćo i sestre, družimo se i dalje sa hadisma Rasulullah sallallahu i pokušavamo onoliko koliko možemo da poznajemo taj drugi dio kelime i šehadeta. Prvi dio je ašhadu an la ilaha illallah dok je drugi dio wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem voli svako onaj koga istinski poznaje. I zbog toga svako ono mjesto gdje možeš produbiti svoje znanje o islamu, o gospodaru, o njegovom miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem je mjesto gdje se tvoje srce napaja. Onako kako naša tijela trebaju hranu, tako i naše duše i naša srca trebaju hranu. Hrana za duše i hrana za srce jeste spominjanje dragoga Boga. Jedna od formi spominjanja dragoga Boga jeste i donošenje salavata na njegovog poslanika sallallahu alaihi Jer se spominje i poslanik i spominje se uzvišeni stvoritelj najprije. Prije nego što započnemo sa večerašnjim druženjem, približava se nova hiždatska godina i približava se trenutak kada vjernici i vjernice preispituju šta je ostalo iza njih u prošloj godini. Vi znate da je svaki dan koji čovjek živi nešto što će ispratiti do sudnjeg dana neće znati, neće otvoriti taj sanduk koji se zove četvrtak. Evo ovaj današnji četvrtak mi smo sa akšam namazom poslali na drugi svijet. je ametskog dana nama se taj sanduk neće otvoriti. I zbog toga je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uvijek poučavao, pogotovo hadisom, kada je rekao e, el kejisu mendane nefsehu, pronicljiv je, oštruuman je, pametan je, mendane nefsehu, onaj ko stalno sebe preispituje. u amila lima badal al I radi, trudi se, ulaže napor za ono što dolazi nakon smrti. Jer sada na Dunjaluk je rad, a nema polaganja računa na ahiretu je polaganje računa, nema više rad. Zato je vrlo bitno da hijđra poslanika sallallahu alaihi wasallam da je razumijemo na pravi način. Pred samo predavanje otvorim i nađem strancu koju sam prošle godine pred hijđru pripremio i samo sam želio jednu stvar da, da vi, ako Bog da čujete večeras. Hidžra ili preseljenje jel, iz Mekke u Medin je mirovanje ili je krijetanje muslimanska godina, nova godina počinje od trenutka kretanja, ne od trenutka mirovanja. I umet Muhammeda sallallahu alaihi dokle god ne razumije na taj način svoj identitet, svoju vjeru, da je vjera dinamična, da se u vjeru mora ulagati, da se u vjeri treba učiti, da se o vjeri treba govoriti, da se vjeri treba pozivati, da se vjera treba u svojim životima živjeti. Dokle god mi ne budemo razumijeli vjeru onakvom kakva ona jeste, ona će biti teorija za koju će nam svi ljudi kazati dajte nam gdje to živi. Ta islam o kojem vi pričate, dokle god ne živi u vama, on živi samo na stranicama knjiga. Hidža Muhameda sallallahu alaihi samo kada zamisliš da sve ono što voliš od materijalnih dobara ostaviš i da odiješ u drugo mjesto, da napustiš sve svoje i da izgubiš sve svoje. Nije to bio, nije to bilo lako plemenitima Shavima. I mi kao narod, bošnjaci i bošnjakinje, koji smo po nacionalnom identitetu to, a po vjerskom identitetu Boži robovi koji su odani njemu. Ako bi iko to trebao znati, trebamo mi znati koliko je to teško bilo. I naš narod treba znati koliko je to teško. Međutim, ono što je meni navelo da vam večeras napravim ovaj uvod jeste koga je Resulullah sallallahu odabro da ide sa njim. Odabro je Hazreti Abu Bekr niko za islam nije učinio onoliko koliko učinio Hazreti Abu Bekr. Svi mi pričamo. Kada nas ljudi vide, prvo nas procenjuju po onom što nosimo. Kada progovorimo, onda nas procenjuju po onome kako pričamo. A kada počnemo da radimo, onda zaboravi kako izgledamo i šta smo pričali. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je čovjek koji je mašala bio lijepinca, Još je ljepše govorio, ali najljepše radi. Kažu plemeniti ashabi Resulullaha su napali u haremu Kjabe. Niko od nas se nije usudio da zaštiti Hazret Pegambera sallallahu alaihi sallam osim Abu Bakr. On je prišao i razgrnuo je one koji su ga napali, Božijega poslanika sallallahu alaihi sallam i rekao etaqtuluna rajulan je yaqula rabi Allah. Zar ćete ubiti čovjeka samo zato što govori moj gospodar je Allah. Onda su ostavili Muhameda sallallahu alaihi sallam i tukli su Abu Bekra sallallahu toliko su ga tukli, upotrijebili su u tome nanule, vi znate drvena obuća. Zamisli kada su ga nanulama udarali i ne po tijelu, nego u lice. Da što više dušmani nanesu bola Hazreti Abu radi radijallahu Lavo. Kaže dok su ga tukli, on je počeo krvariti, on je svijestio se i dok je u nesvijesti bio, oni su ga tukli dalje. I baš po licu, po glavi. Kada su ga unijeli kod njegove majke u kuću, mislili su da će dušu ispustiti. Kaže, mati je stavila obloge nakon nekog vremena kada se Hazreti Abu Bekr probudio prvo pitanje koje je pitao meni je po meni je glavni razlog što je on bio uz Resulullah sallallahu alaihi Pita ga majka kako si ti sina, a on pita kako je Muhammed sallallahu kako je Boži poslanik. Danas mi se jedan ahbab žali kako ima vesvesu, kako ima šeta napada. Ja kažem subhanallah, da nam je vojnike koji rade za din i za vjeru onoliko koliko šetan radi za zabud. Šetan nikada ne miruje, ubacuje sumnje, ubacuje, hoće braću da posvađa rođenu. Hazreti Ebu Bekr je taj kojeg je Resulullah s.a.v. odabro za, za saputnika. Kaže Hazreti je iša i time ću završiti ovaj uvodni dio. Nisam vidjela čovjeka da plaće od radosti dok nisam vidjela Ebu Bekra nakon što je Muhammed sallallahu alaihi nakon što je Boži poslanik rekao Ebu Bekru, ti ideš sam. Kaže, to je prvi put. A znate koja je razlika između plaća iz tuge i plaća iz radosti? Popipaj suze, jesu tople ili su hladne? Kad se obraduješ, kad zaplaćeš od radosti, vidjet ćeš da su suze drugačije nego kad se tužan. Ja molim gospodara na početku da ne zaboravimo imama Buhariju, čiju hadijsku zbirku čitamo i onda ćemo ga se sjetiti na samom početku fatihom ili dovom kako ko želi. Redaj lila je fatiha. Mi smo došli do 28. poglavlja u sahihu imama Buhari. Babul madmadati fil vudu. Poglavlje i zapiranje usta prilikom, prilikom abdesta. Vi znate da je od sunneta Rasulullah sallallahu alaihi dok se čak u nekim mezhebima smatra jedno od mišljenja da je izapiranje usta čak obaveza. Zašto? Zato što kaže usta je sastavni dio lica, pa kada pereš lice trebaš oprati i, i zaprati i usta. Naravno ovaj, ovo poglavlje e, govorio sam vam da imam i Buharija nastojao da fik razumijevanje vjere i razumijevanje hadisa da stavi u naslov. I kada kaže babu al madmadatu fil vudu poglavlje izapiranje i zapiranje usta u abdestu. On time želi nama ukazati u samom, na samom početku da je zapiranje usta sastavni dio onih radnji koje mi radimo prilikom uzmanja abdesta. I hoću ovdje da, da jednu stvar odmah raščistim. Ne možemo nikada gajiti nade da će se stanje umeta Muhameda sallallahu alaihi wasallam promijeniti dokle god se svako od nas pojedinačno ne počne mijenjati. Umet je jako onoliko koliko si jak ti. Jednako kako je ova država jaka, onoliko koliko je jak njen građanin koji je odan toj državi. Nema islama bez onih koji nose. To, ne, to onda teorija. I zbog toga raditi na sebi. Kada vidiš čovjeka da pedantno uzima abdest, ne presporo, ne prebrzo, nego svakom onome aspektu koji se u sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi sallam posvećuje pažnju da vidiš da ga je, što kažu Hazreti Hasan i Husein, kada znali su postupcima da uče ljude kako, kako da abdesti. Kaže, lijepo ga vidjeti kako abdesti. Opere šake najprije, zapere ruke i zapere usta i zapere nos ide redom, ide redom bez osvrtanja na se jesam li dobro opro, nisam li dobro opro to je šetan bacu. Ovdje imam Buhari odmah nam kaže sastavni dio jednog bitnog aspekta vašeg života danas najmanje dva, tri puta onaj će čovjek promijeniti abdest, uzeti abdest. Čak i ako može dugo držati abdest, ali tako, promijenit će. Sastavni dio mog i tvog dana je uzimanje abdesta. Imam Buhari odmah kaže i zapiranje usta je sastavni dio abdesta. Prije nego što idemo dalje, kako je Resulullah uporedio abdest sa čime? Uporedio je kada su ga plementi ashabi pitali o grijesima kada im je rekao, isto hadis je rodostan, Buhari je muslim, Araitum law bi babi ahadikum nahran Kaže, šta mislite da je pored vrata jednog od vas rijek? i tesilu minhu khamsa marrat Kaže, pet puta na dan se on operi u toj rijeci. Hel jebqa min daranihi šej, hoće li nešto od nečistoća? Kažu, la yabqa neće ostati Boži poslanić. Kaže, fedalike mefelu salavatil khams Takav je primjer pet dnevnih namaza. Jemhu Allahu al hataja. Allah tim namazima, kad se pravilno obavi, briše grijehe koji se između eventualno počinje Naravno, misli se na manje grijehe, jer veliki grije se iziskuju to Da se čovjek odmah, odma pokaj. Šta hoću ovdje da kažem? I zapiranje usta, sa jedne strane je sastavni dio sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ali je i pouka. Onako kako si prilikom abdesta izaprao svoja usta, tako trebaš ubom mi zaprati svoja usta od svakog ogovaranja, od svake ružne riječi, od svakog postupka kojim se možda nesmotreno između dvojice ljudi ubacio neprijateljstvo. Govorio sam kako mala riječ može biti razlog da se bračni par razvede. Šta? Pa kaže pohvalila, njegovu, pohvalila mu bratovu Hanumu pred njim. Može sačuvaj. Čuvat se jezik Resulullah s.a.v. je rekao da će ljude bacati na lice i na leža šta? hasaidu Sinetihim. Ono što svojim jezicima šta? Šta uradi? Resulullah doslovno hasada u arapskom jeziku znači požnjeti. Znaš kad imaš ogromnu onaj eh, oranicu onaj pšenci pa kad ne iđe onaj, ili čovjek kad ne iđe, samo vidiš ide, sjeći, nestaje onog. Tako mi svojim jezikom ili zarađujemo dobra djela ili zarađujemo ona djela koja su, koja su loša. I zato jedna od stvari koja je bitna kada abdestimo. Prvo, i usta jer je to sunnet Muhammeda sallallahu alaihi I zapiremo usta zato što je Muhammed sallallahu alaihi rekao da čovjeka u džennet ili u vodi šta? Njegov jezik. I zapiranje usta je na neki način podsjećanje. Čuvaj svoj jezik. Ufati ga. Ne dozvoli mu da on priča na prazno, bez razmišljanja, bez, bez smisla. Lapanda. Definitivno je jedan od razloga, kaže Ulema, da vjernik i vjernica, jedan od načina njihovog odgoja kaže šta? Da najveće sjednu i da razmišljaju šta su taj dan rekli. Jedan od alima, subhanallah, je znao najveće sjest i počinje pisati šta je taj dan rekao. Subhanallah, kaže, kad ne mogu sve da popišem, mogu misliti koliko, a ovoga se sjećam, koliko je tek toga čega se ne sjećam. Jer čovjek govori, govori, govori. Svaki put kada govoriš, svaki tvoj govor je argument za tebe ili argument protiv tebe. Blago onome ko koristi svoj jezik da bi Allaha drago spominja. Jer danas u radnji čovjek ostao dužan tri i pol marke. I otrčo vratio se do svoje kuće, nije daleko kuće i odmah donio novac. Kaže zašto? Na pameti mi da su ljudi i stvoritelja svog znali zaboraviti pa me strah da ja ne zaboravim te tri pomarke. Pa niko ti više nije dao od stvrtelja, a čovjek je stvrtelja svog zaboravio. Pa, I ne samo stvrtelj, mi učimo iza namaza u kursi. Allahu la ilaha illa al hayy al qayyum. Allah je onaj koji je jedini živi. Mi, naš život je do, do trenutka dok ga dragi Allah Đelešanu qayyum održava. Subhanallah, srce u grudima Allah njihovo održava, a on njega zaboravljaju. Kaže, strah je meni kako su ljudi stvrtelja zaboravili, ja ću zaboraviti te tri pomarke marke i ženi ću problem napraviti. Kale Ibn Abbas u Abdullah, u Abdullah ibn Zaid. Ovo, ovaj, da je izapiranje usta od, od abdesta kaže Hazreti Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Zaid radijallahu anhu anin nebiji sallallahu alaihi ve sellem od vjerovjesnika sallallahu alaihi pročitat ćemo ovaj hadis jer je vrlo bitan u kontekstu onoga što nazivamo konstantama u životu čovjeka. Rekli smo čuvaj se misli jer misli lako postanu šta? Djela. Čuvaj se djela jer djela lako postanu adeti, običaj. Čuvaj se običaja jer to pretvori se u tvoju prirodu. A na kraju tvoja priroda kaže La vi ashabu nari u ashabu džene. Kaže gospodar nisu isti, a to za sabaha uče, jel tako? Nisu isti stanovnici čega? Dženneta i džehenn nisu isti. Njihovi dani nisu isti. Njihove riječi nisu iste. Njihove namjere nisu iste. Kaže se u ovom hadisu Hadefena Ebul Jeman, prenio nam Ebul Jeman, kala ahberena Šuajba ani Zuhri. Od Šuajba, od Zuhrija, ahberena Ata uvnu Jezid an Humran nevla Uthman ibn Afuan. Obavijestio nas je Ata ibn Jezid od Humrana koji je bio sluga Hazreti Osmana ibn Afana radijallahu anhu. Ovo je onaj hadis o kojem smo ranije, kada smo se ranije zaustavili kod ovog hadisa, govorili smo o ovome velikanu, o Hazreti Osmanu radijallahu anhu, zetu rasulullaha sallallahu alihi wasallam. Sada nam on govori detalje iz života Hazreti Osman. Svako onaj koga pustimo u svoj život, bez obzira koliko se to nama malo čini, vjerujte da će imati svoje svjedočenje o nam Jesmo li bili čestiti ili nismo? jesmo li se pravilno odnosili ili se nismo pravilno odnosili. Hazreti Osman imao je slugu koji se zvao Humran, sada nam on priča kakav je bio Hazreti Osman. Ennehu ra'a Uthmane da'a bi vodu. Vidio sam, kaže Osmana, kada je pozvao da mu se donese voda da abdesti. Fa ala jedeihi min, inaihi. Pa je vodu iz posude izlio na svoje ruke najprije. Fa ma thalatha i onda ih je, izapra, onda ih je oprao tri puta. Najprije tri puta oprao šakom. Thumma adhala yaminahu fil wudu. Mi smo to ranije spominjali kod sabah namaza, jel da? Kaže Rasulullah wasalam kada jedan od vas ustane, neka ne, unese ruke svoje u vodu odmah, nego nek prvo opere ruke, jer ne zna gdje su mu ruke boravile. Ne zna gdje, možda su nešto nečito doticali. Prva stvar što je Hazreti Osman uradio, jeste da je oprao šake tri puta. Thumma adkhala yaminahu fil vodu. Onda je unio svoju desnu ruku u, vodu za abdest. Thumma tamadmada. Uzeo je tu vodu šakom i izaprao svoja usta. Wastanshaqa wastanthara. I udavnuo je u svoj nos, uvukao u svoj nos vodu i izaprao. I o tome smo govorili zbog čega se to radi. Thumma gasala wajhahu thalatha. Zatim je Hazreti Osman radijallahu anhu pedantno oprao svoje lice tri puta. Vojedejhi ilal mirfaqaini salasan i svoje ruke do lakata tri puta. Thumma masaha bi resihi. zatim je potrao svoju glavu. Thumma vasale kulla ričlin salasan. Onda je oprao obje noge i desnu i lijevu po tri puta. Zatim je thumma qala, zatim je rekao: Ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Vidio sam Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam kada je abdestio slično ovom mom abdestu. Subhanallah, ovo je vrlo bitan detalj. Kada, koja je njihova ljubav bila prema Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, on su upijali ono što vidi. Međutim, on kaže, vidio sam ga da abdesti ovako ili slično ovako. Jer ga je strah da mu nije neki detalj od onih postupaka Rasulullaha sallallahu alaihi da mu nije izmakao. I zbog toga njihova oprijeznost je zaista zadivljuje čovjeka, jer zašto? To je vjera. To je vjera. Jer je abdest sastavni dio vjere. U vjeri moram biti precizan. Inače vjernik i vjernica, sve što kažu oni su precizni. Odmjeri. Nema kod vjernika i vjernice šuplje priče. Nažalost danas sjedite, sjedite na sjelo. Ja sam na hudbi govorio u Bakijskoj džami, subhanallah, kažu plemeniti ashabi, znali smo na jednom sjelu sa Resulullahom sallallahu alaihi prebrojati da sto puta kaže stakfirullah. Posljednji božiji poslanik Svako nekoliko minuta kaže estakfirullah, estakfirullah. Zašto? Da podsjeti ljude na gospodara. Sada kaže ovdje, Hazreti Osman, vidio sam Resulullah sallallahu alaihi wasallam kako je abdestio slično mom abdestu i sada ide onaj hadis koji je bitan kao konstant. Da nas Allah dragi počasti da pokušamo to inkorporirati u svoj život, uvrstiti kao sadržaje svoga života. Kaže Resulullah, men te voda nahva vudu i Onaj ko bude abdestio, a opet i Resulullah kaže, ko bude abdestio slično ovom mom abdestu. Jer mi ne možemo, to je Boži poslanik. Koja je njegova pedantnost bila? Ti nekad, subhanallah, jednog studenta pitali, kaže, kako si bogat, prosjek 10.0 Kaže, kako si ti tako uspio? Sve ispite i 10.0 A znamo, niti je babo zna dekana, niti je babo dekan, niti Matije ima u rodbinsku vezu sa prodekanom. Znači nemaš nikakvu vezu, a deset 0 prosjek. I to na teškom fakultetu. <laughs> Kaže Subhanallah, od trenutka kad sam upisao fakultet, uvijek su mi na, pameti bili ispiti. Znam si, jer liježe s time i ustaje s time, pa normalno da će napraviti rezultat. I zbog toga Resulullah kaže, ko budi abdestio, slično ovom mom abdestu. Jer mi u trenutku uzmanja abdesta, zamisli, pereš ruke i razmišljaš, jarab, šta sam ja sa njima sve radio? i zapireš usta, kažeš Jarab koliko je ružnije riječi možda izašlo. Koliko sam puta možda nekoga uvrijedio. Koliko sam puta možda na svoju porodicu, na svoju hanumu bračnog druga, na djecu. Koliko sam puta glas povisio. I zapireš nos, kažeš gospodaru, hoće li ovaj nos udisati džehennemski dim ili će mirsati džennetski ljepote. Zamisli kakav je taj abdest. I zato Resulullah kaže, ko bude abdestio, slično ovom mom abdest. Jer bi potpuni abdest bio tako da, da potpuno svjestan se pripremaš za za namaz. Pereš desnu ruku, kažeš Jarab, hoće li mi knjiga biti data u desnu ili u lijevu ruku? Potriješ glavu odozgo i kažeš Jarab, onako kako si dao da me, ne da me nebesa nadvisuju, počasti me da se nikada ne oholim ni, na, ni, natki. glavu, zašto? I zašto zbog čega je kapa u namazu? Da bi čovjek bio svjestan da, da je Boži rob pereš noge i razmišljaš, jarab, zar je Hazreti pejgamber sallallahu alaihi sallam za Ebu Taliba je rekao da je najmanju kaznu u džehennemu ima on. Dvije su mu noge, kaže, u vatri, kaže, od toga mu ključa mozak. To je najslabija kazna u džehennemu. A pa onda kažeš, jarab, hoće li ove noge u džennet ili u džehennem? Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, onaj ko abdesti slično abdestu mome, Thumma salla rekatein. A onda obavi šta? Ono što smo prošli put, pretprošli put govorili. Pa onda obavi dva rekata na file namaz. La yuhadithu fihima nefsahu. A prilikom obavljanja tih tog namaza. E to je jednako ono kao što sam vam govorio za abdest. Da bude slično abdestu Rasulullah. Da bude namaz u kojem će on biti potpuno posvjećen Zaboravio i na hanumu, zaboravio i na evlad, zaboravio na sve sve u ovom trenutku je manje bitno. Ja obavljam ono što je hak mog gospodara nadam. Sve sam, za, sve sam zanemario. Koliko god imam problema, imam nedača, imam ovoga, posove zove ovome, po, sve je kaže Resulullah, ko bude abdestio slično mome abdestu, zatim obavi dva rekiata, la hadithu fihima nefsehu, a u njima ne bude, doslovno kaže Resulullah, sam sa sobom govorio. Dakle, ne bude pričao sam sa sobom, e trebao bi uraditi ovo, trebao bi uraditi ono, moram platiti ove račune, one račune, kako ću platiti ove, kako ću platiti one račune. Kaže gospodar, innama yuwaffa ajrahum hisab. Oni koji su se strpili zaista će dobiti svoju nagradu bez polaganja računa. Ako bude insan strpljiv na ovome svijetu, on je najprije sebe sačuvao, svoje zdravlje sačuvao u trenutku kada obavljaš namaz ti vraćaš stabilnost sebi, psihološku stabilnost. Jer ja da mislim da sam nosim emanete koje nosim, ja bi poludio. Da ja mislim da sam ja izvor neuzu bila na fake i obskrbe za moju porodcu. Ja, ja bi definitivno bio vrlo psihološki poremećen. Zašto? Zato što taj strah, vjerujte ljude, danas ubija na, na suicid jer nije srce vezano, nije svjestan činjenice da je Allah taj koji daje na faku. Zamisli. Ova dva rekeata, na kaže Resulullah, ko abdest i slično ovome abdest. Zatim, obavi dva rekiata namaza, a ne bude sa sobom razgovarao. U tom trenutku s kime trebaš razgovarati sa stvrtom? Kažeš, alhamdulillahi rabbil alemin, hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Gospodar u tom trenutku kaže, hvali mene moj robil, ma robil. Hvali mene Ar-Rahman rahim milostivog, samilosnog. Kaže, etna alej abdi, moj rob o meni lijepo govori. Znači, suština namaza je razgovor sa, sa stvoriteljem. Rabbi fili voli deje Kaže onda na seždi, gospodar oprosti meni mojim roditeljima. Kaže na seždi, onaj, prouči dovu gospodaru da mu gospodar dadne fi dunija hasanatan fil ahireti hasana na Kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam, Gafer Allahu lehu, kaže Allah mu oprosti, ma taqaddama min zembihi sve one grijehe koje je ranije učinio. Vjerujte mi, ovo je nešto što bih volio da bude sastavni dio našeg života. Kad god abdestiš, a imaš priliku da obaviš dva rekiata namaza, nek to bude konstanta u tvom životu. Čak i kada ne možeš, kaže Rasulullah s.a.v. kada je insan bolestan ili kada je putnik, Allah mu piše nagradu za dijela kao da ih radi kada, ako si to uveo kao konstantu, svaki put kad abdestiš, dva rekiata obaviš, kad nemaš priliku, žuriš na studij, počinju predavanje, Allah ti je melek da upiše, jer bi klanio da si imao vreme. Jer je konstanta je čudo jedno. Mi imamo puno varijabli, znate, već se alhamdulillah učili pet džuzeva. Ali da učimo svaki dan po pet sahifa, ili po deset ili po džuz, to je teže. Nastoja da što više imamo onih pozitivnih stvari. Najpozitivnija stvar jeste slijedjenje Resulullah sallallahu Nakon iskrenosti, nakon ihlasa, najbitnija je stvar itiba, slijedjenje pejgambera sallallahu Jer su svaka vrata u primjeni vjeri, mimo vrata Muhameda sallallahu sellem i njegove škole, ne škole ovoga ili onoga. Gdje je to poslanik radio sallallahu sellem? Jel se poslanik tako ponašao prema ljudima, muslimanima ili ne muslimanima? Jel Resulullah te riječi govorio? Mimo te, te škole nema škole u islamu. Sve drugo je džahilijetska škola škola opterećena tvojim predrasudom, tvojim kontekstom. Moramo, vrlo bitna stvar, kada bi samo ovo uzeli, potpuno je dovoljno. Molim vas, braćo i sestre, pokušajte što više lijepih stvari. Ovaj stikvar, pitam ja, učite li stikvar, kažu, a babi uče i tako. I onda vidim, ima ovdje stražno pametnih ljudi. I ako nisu naučili na pameti stikvar, kad sam ja počeo učiti, on fino krenuli ovako u ruke i kaže, amin, amin, amin. Vrlo je, onaj stigduli stikvar, vrlo je bitno da, da, da bude sastavni dio našeg života. Kaže Resulullah, ako kaže ove riječi, čvrsto vjerujući u njih, pa taj dan preseli od stanovnika je džennet. Ako kaže u noći, pa tu noć preseli. I moramo imati te stvari koje su ako Bog da, koje su nam od Hazreti Pegambera sallallahu Ja molim gospodara da nas u tome pomogne. Amin. Da proučimo dobro. Audu billahi na šetan, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, počasti nas da mladu svoju pokornosti tebi provedim. Gospodaru naš, sačuvaj nas od dana kada nam ništa drugo neće koristiti osim dobroga dijela. Sačuvaj nas na tom danu i sačuvaj nas na ovome svijetu. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakoga dijela koji približava džehennema. Gospodar naš, molimo te da naša nafaka halal bude. Gospodaru naš, sačuvaj nas od haram nafake. Gospodaru naš, primi naše dove i dadni da nam nafaka halal bude. Gospodaru naš, zaštiti nas od neznanja. Gospodar naš zaštiti nas od nerazumijevanja. Gospodar naš posebno nas zaštiti od oholosti. Molimo te najvećim imenom Tvojim da nas zaštitiš na oba svijeta i počastiš proživljenjem u društvu svoga milenika Muhammeda sallallahu alaihi Počasti nas gospodaru da naša konstanta u životu budu rekiati koje ćemo klanjati nakon abdesta. Gospodar naš počasti nas da budemo odani koji redovno se idu listifar uči. Gospodar naš molimo te najvećim imenom Tvojim da pokriješ naše sramote i grijehe oprostiš. Rabbana filana wal walidina wal mashayikhina wal asatidatina wal lahu haqqun alina. Gospodaru naš oprosti nama, roditeljima našima i svima onima koji su prije nas nosili islam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.